zenpereko eh, euskarari buruz da. Gehien bat hiru puntu eranduko eh, dira, bat da maitena dualdek e, eh, doktora dutza egiten du berak eh, momentu honetan zenpere azkaine eta e, kostaldeko euskarari buruz, eta beraz prestatzen du kari hortan lan bat e, zenpereko euskarari buruz, eta hau presentatuko du, aurkeztuko du. Gero beste aurkezpen bat izanen da Charles Bidegainek e, emanik. Eta hau da, mm, e, le dauphin uh, untzian, emezortzigarren mendean, atzaman zituzte hor e, korrespondentzia handi bat, uste dut amazortzi kartak, eta Londresen atzaman zituzten e, karta horiek. Karta batzu dira senperetik jiten, zenperen idatziak izan ziren, Euskaraz, eta beraz, e, Charles Bidegainek eta beste ikerlari batzuek landu dute hori, altxor bada, eh? zer nolako Euskara zamaiten den, eta nolan hori aurkeztuko du e, Charlesek. Eta artean erdian bertsolari batzu ere hariko dira, baina ez bakarrik bertsuak emaiten, baizik eta e, lantxo bat ere aurkeztuko dute, Eta hau da, zenperen e, bertsularismoaren e, ba, historia edo nula bihurtu, bihurtu den, ez da? E, e, Luzaz, e, zenpere izan da bertsularien e, tradizio toki bat, hmm. gero galdu zen, nola bait, eta berriz e, hasten da, edo berriz hasten orain garatzen, ari da, aprobatorri buruz... E, gogo eta batzu, ez? Baita bertsu batzu naski.